Awit, Kabanata 45 Kay gagandang pangungusap ang naroon sa isipan, habang aking hinahabi ang awit sa Haring Mahal. Ang katulad ng dila ko ay panulat ng maalam, panulat ng dalubhasang, sumulat ng kasaysayan. Sa lahat nga ng nilikha, makisig kang hindi hamak kapag nagtatalumpati, pambihira kung mangusap. Ikaw nga ay pinagpala ng Diyos sa tutwina, o ikaw na haring bantog, isakbat mo ang sandata. Sagisag mo'y maharlika, malakas ngat, dakila ka. Maglakbay kang mayroong dangal, tinataglay ang tagumpay, alang-alang sa matuwid, ipagtanggol ang katuwiran. Tagumpay ay matatamo sa lakas mong tinataglay. Palasumoy matatalim, pumapatay ng kaaway, susuko ang mga bansa at sa iyo'y magpupugay. Iyang tronong tinanggap mo na kaloob ng Diyos, isang tronong magtatagal at hindi na matatapos matuwid kang magahari sa bansa mong nasasakop. Katarong ay iyong mahal, sa masamay namumuhi, kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili. Higit sa sinumang hari, kagalakang tanging-tangi. Sa damit mo'y nalalanghap, tatlong uri ng pabango, mira, alo, sa kakasya na buhat sa ibang dako. Inaaliw ka ng tugtog sa garing na palasyo mo. Okay gagandang prinsesa ang katulong na dalaga. Samantalang sa kanan mo, nakatayo iyong reyna. Palamuti, gintong lantay sa damit na suot niya. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang paibigin, siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Yaong mga taga-tiro, handog nila ay dadalhin, pati mga mayayaman sa iyo ay susuyurin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda. Sinulid na gintong-ginto ang hinabing damit niya. Sa maggara niyang damit, sa hari ay pinapunta, mga abay ay kasama, haharap sa hari nila. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak, nagsipasok sa palasyo, kanyang hari ay hinanap. Darami ang iyong supling sa daigdig magahari, kapalit ng ninuno mo sa sinundang mga lahi dahilan sa aking awit, ikaw na may dadakila, kailan may pupurihin nitong lahat na nilikha.